intensa movigiado plifortigas la memor capablon. Britai esploristoi registris dum tutai diurnoi la activetson de quar mil quincent homoi. Ciu estas ciu tage activa. Oni iras de chambro al chambro, oni preparas ce la scribo tablo presentajon oni supren cae mal supren iras stuparon, au oni rond curas dom blocon. Ciel estus, se oni scius pri ciu activezzo, ciu el ili plei multe helpas alla cerbo, au ciu estas damagia. Esplorista te amo, volis trovi respondon, je giuste tiu demando. Por brita studo, estis fixitai monitoroi pri activezzo sur la femuroi de prescau 4500 personoi, cae iliai movigioi estis tut diurne registritai dum sep tagoi. Seque, oni prilumigis kiel tio efficis alla mallong tempa memoro de la parto prenantoi, cae pri iliai capabloi pri problem solvado cae prilaborado de impressoi. Ien la bona novajo. Homoi, ciui passigis ec malonga in temperoin per pli fortai activezoi, ili dauris nur dum ses gis nau minutoi, havis compare al mildai activezoi, au compare al sidado au dormado, pli altain cognain mesur valoroin diris la studestro de la Universitata Collegio Londono al rapportistoi de televida stazio. Modera corpa activezzo, normal case, estas definita kiel sen bremsa irado, biciclado au stupar irado. Forta movigio, kiel danzado, currado, naggiado au biciclado sur monteton, pli altigas la cor frequenzon cae la spiradon. La studajo quiu estis publicigita antau semaino resultigis che appenao dec minutoi da modera gis forta corpa activado en tago pribonigis la labor memoron de la parto prenantoi de la studo. Cio tamen plei forte efficas pri procesoi kiel planado cae organizado. La cognae plibonigioi estis modestae, sed lau crescanta dauro de la energi ricia treinado, la avantagioi pliigis, diris la studestro. Char ni ne observis la cogna incapablo in dum multa iaroi, povus esti simple la causo che tiui qui movigas pli, havas average pli bonan cognan productivon, li diris. Sed tio povus ancau signifi, che ec minimumae shangioi en nia ciu taga vivo havas sequain consequenzoin por nia cognado. La compreno de la reciproca effico inter dormo cae diversae corpae activezoi ofte ne estas prilumigata, diris alia sciencisto. An cause la studo habis quelcain limigoin, ciel exemple la mancantan scion pri la san stato de la parto prenantoi, la resultoi tamen montras che la collecto de movigia schemoi schemo trattago semaino au uno monato esta same grava, se ecne pli grava ol nur unu sola trein unuo sub libera cielo, li diras. Sed estas ancau mal bonae novagioi, se oni pasigas plida tempo per dormado, sidado au nur leggero movigiado, tiam tio efficas negative alla cerbo. La studo resultigis che la cognae capabloi malbonigis ie unu gis du procentoi, se porzio da modera, gis forta corpa activado, estis anstatauigata per hoc minutoi da sidanta activezzo, au per ses minutoi cun malgranda intensezzo, au per sep minutoi da dormado. En plei multae casoi ni montris, che iam sep gis dec minutoi mal pli da modera gis intensa corpa activezzo en tago estas damagiai, diris la sciencisto la pruvoi por la signifo de la dormo, por la cogna productivo, estas convincai, sed estas du gravae reservoi. Unue, tro da dormo povas cun ligigi, cun pli malbona cogna productivo. Due, la qualito de la dormo estas eble ancora pli grava, ol la dauro. Niai mesuriloi, pri pli rapidigio, ja povas taxi, kia longe homoi estas dormintai, sed ili ne povas diri al ni, kiel bone ili estas dormintai.